تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة bid'a وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da kenan garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Litinin yau uku ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa 1438 wanda yake daidai da 29 ga watan biyar miladiya ta 2017 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin surati maryam ah, cikin kissar annabi zakariya alaihi salam za mu tashi kan inda muka tsaya a jiya aya ta uku ko? sai ka faru daga farko daga farko? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا الله سبحانه وتعالى يتي ذكر رحمة ربك عبده زكريا وتونن An bato ne na ubangijinka na rahamar ubangijinka da yayi wa bawansa zakariya izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa yana roƙonsa nida'an khafiya yana roƙonsa roƙo a asirce qala yace rabbi inni wa hana al'azmu minni ya ubangiji na kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ar-ra'su shayba kaina ya kama da wutar furfura walam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma ban zan marashin rabo ba a dalilin addu'arka a dalilin roƙonka wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i kuma ni naji tsoron dangina a bayana wa kanat imra'ati akira kuma matata ta tabbata bakarara ce fa habli min ladunka waliya don haka ka yi min kyautar magaji daga wajenka ya rithu ni wa ya rithu min ali ya akuba da zai gaje ni kuma ya gaji ‘ya'yan annabi ya akub waje alhu rabbi ya ubangiji ka sanya shi ya zam yardajje a jiya muna bayani akan wannan sifa ko wannan yabo da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa na cewa ya kirawo ubangiji ya roƙi shi a asirce da muka ce wannan yabo ne Allah subhanahu wata'ala ya yi masa da cewa ya yi addu'arsa a asirce wanda yake nuna cikar wato kamalar ikhlasi da ke tattare da shi a jiya muna batu na magana ta ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wacce kawo a cikin littafin sabada'iul fawaid inda yake zayyana mana fa'idojin da suke cikin ambatan Allah ko roƙon Allah subhanahu wata'ala a asirce wanda yace akwai fa'ida guda goma a cikin ka roƙi Allah a asirce daga ciki ya gaya mana cewa wanne yana ƙara nuna girman imanin bawa ya yarda cewa Allah subhanahu wata'ala yana jinsa yana sane da abin da yake faɗa sawa'un ya faɗi shi a bayyana ko ko ya faɗe shi a asirce na biyu kuma yana nuna girman ladabin bawa yayin da yake kiran ubangijinsa da murya ƙasa-ƙasa ba tare da ya ɗaga muryarsa sosai ba abu na uku yana nuna wato tsananin ƙasƙantar da kai gaba ga ubangiji da nutsuwa ta zuci da ta gaɓoɓi yayin da bawa yake addu'a yake roƙon ubangiji wanda wannan shi ne lubbi wato shi ne ruhin addu'ar ita kanta wanda za ta sa zuciyar bawa ta karaya kasance yana roƙon Allah cikin murya ƙasa-ƙasa sannan na hudu muka ce wannan yana nuna isasshen ikhlasi wato gamsasshen ikhlasi da yake tare da bawa na biyar ya ce wannan yana nuna yadda bawa yake tattaro zuciyarsa hankalinsa guri guda yayin da yake addu'a sama da idan a ce yana ɗaga muryarsa ne ba zai samu nutsuwa da tattaro zuciyarsa guri guda ba abu na shida ya ce wanda shi ma sirri ne yayin da bawa yake roƙon ubangijinsa da miliyarsa ƙasa-ƙasa wannan zai sanya ya ji cewa eh, yana kusa da ubangiji ba wai roƙo ba ne na wanda yake nesa da wanda yake nesa da shi roƙo ne na wanda yake kusa yana kiran wanda yake kusa da shi bawa lokacin da yake roƙon ubangiji ya rika jin cewa ubangiji kusa yake da shi yana jinsa yana ganinsa yana sane da halin da yake ciki to sai na bakwai malam ya ce daga cikin abin da addu'a a asirce ko da murya ƙasa-ƙasa yake take nunawa tana sanya mutum ya daɗe yana yin addu'ar ba tare da ya gaji ba saɓanin da idan yana ɗaga murya ne zai gaji gaɓoɓinsa za su gaji harshensa zai gaji amma in yana yi a ƙasa-ƙasa to za ka ga ya daɗe yana ta addu'a ana son kuma yayin da kake addu'a ka yi ta yi ka yi ta naci Allah yana son naci wa aksiru min addu'a annabi ya ku yawaita addu'a wato ku yi ta daci ku yi ta roƙo ubangiji yana son wannan to yayin da bawa yake yin addu'arsa da muryarsa ƙasa-ƙasa to zai fi daɗewa yana yi sama da idan yana ɗaga muryarsa kamar karatun alƙur'ani ne idan kana yin sa da murya madaukakiya wato kana ɗaga muryarka lokacin karanta alƙur'ani to za ka gaji da wuri saɓanin idan kana yi da murya ƙasa-ƙasa to sai kaga ka dade kana karatun kuma kai karatun da yawa to wannan shi ba yana taimakawa sannan abu na takwas ibnul qayyim yake cewa boye addu'a za ta kasance za ta zan ta nisantar da bawa daga dukkan wani abin da zai kawo masa cikas cikin wannan addu'a ce saboda mai addu'a idan ya boye addu'arsa wanda ya zan babu wani wanda ya san sanda yake wannan addu'ar to ba zai samu wani cikas daga wani ba a game da wannan addu'a tashi amma yayin da yake bayyana addu'ar ma'ana yake ɗaga miliyarsa to al'arwahu shirira a shararen ruhuka za su faɗaku su san halin da yake ciki a lokacin kuma su yi wa masa ca su nemi su hana shi ci gaba da wannan addu'ar ko ba komai ba yayin da suka san roƙon ubangiji subhanahu wata'ala yake wata buƙatar sa to za su so su ga cewa bai samu wannan biyan buƙata ba ya sabani idan ya koya addu'ar sa to zai iya gama ba tare da ya gamu da wannan cikas ba abu na tara malam yace akwai wato ya fi sa bawa ya zan ya fuskanci ubangiji sosai yayin da bawa yake addu'a to addu'a wato babbar ni'ima ce da bawa yake samu daga wajen ubangijinsa addu'a roƙon Allah subhanahu wata'ala ni'ima ce babba domin ibada ce ibada kuma ni'ima ce babba da bawa da Allah subhanahu wata'ala yake wa bawansa to duk wata ni'ima da Allah zai yi maka to babu shakka akwai masu hasada ko waɗanda za su rika yi maka hasadar wannan ni'ima din to koyi addu'arka da yin ta a asirce zai nisantar da kai daga idan waɗannan masu hasada ɗin ba za su yi ji abin da kake roƙo ba balle su yi maka hasada a kansa yana kuma daga cikin abin da yake taimakawa bawa shi ne ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya masa ya yi ya ga cewa kada ya bayyana ta ga kowa da kowa domin zai iya bayyana ta ga masani shi sa. mahaifin annabi yusuf annabi yaqub alaihi salam yake gaya wa ɗansa annabi yusuf lokacin da ya mafarki yake ce masa ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin yace ya dan dana kada ka gaya wa 'yan uwanka mafarkin nan da kai domin mafarkin nan ni'ima ce Ɗaukaka ce ubangiji subhanahu wataala zai baka wa kazalika yatabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al ahadith haka ubangijinka zai zaɓe ka ya baka ilimin fassarar mafarki to wannan ɗaukaka da ka samu wata babban ni'ima ce kada ka yadda yan uwanka su san kayi wannan mafarki za su fahimci abin da mafarkin yake nuna su yi maka hasada ce kakka bayyana musu la taqsus ru'yaka ala ikhwatika kakka gaya wa yan uwanka mafarkin da kai fa ka kai kaida sai su yi maka makirci su yi maka kaidi su yi maka kulle-kulle inna shaytana lil insani aduwwun mubin lallai shaydan ga mutum mai baki ne mai bayyana kiyayya sannan ya ce abu na goma yake cewa addu'a zikirun ne lilmadu'u zikiri ce ambato ne na Allah subhanahu wataala wanda aka ke roƙo sannan ambato ne zikiri ne wanda ya kunshi addu'a ya kunshi yabo ga Allah subhanahu wataala saboda ka addu'a zikiri ce wa ziyada zikiri ce da kuma ƙari akan zikiri sai kuma zikiri Allah subhanahu ta'ala ya umarci mai yin sa da ya yi shi ƙasa-ƙasa a ransa ba tare da ya ɗaukaka miryarsa lokacin da yake yi ba ubangiji subhanahu ta'ala ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri min al bil ghuduwi wal asal wa la takun min al Allah ce ka ambaci ubangijinka fi nafsika a ranka tadarru'an kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana mai tsoro wa dunal jahri min alqawli ba tare da kana daga miryarka ba to haka kaga ubangiji subhanahu wataala ya umarci mai zikiri wanda zai ambaci Allah da cewa kada ya rika daga miliyarsa ita kuwa addu'a zikiri ce da ƙari akan zikiri domin zikiri ne kuma ta kunshi biyan neman biyan wata bukata daga Allah sannan kuma da yabo ga ubangiji subhanahu wataala to waɗannan su ne <clears throat> abubuwa guda goma a takaice da ibn al-qayyim ya faɗa a cikin wannan littafi qala rabbi inni wa hana al-azmu minni yace ya ubangiji kashina yayi rauni wannan jumlar fassara ce ga jumlar da ta gabata inda yace “Izna da rabbahu yayin da ya kira ubangijinsa ma'ana da ya kirawo shi me yace masa shine yace rabbi inni wa hana al’azumu minni ya ubangiji ya yi rauni A nan, al’azumu mufrad ne amma abinda ake nufi kasusuwa saboda haka za zaka ce inni wa hana al’azumu minni kasusuwa na sun yi rauni saboda haka karfi na ya tafi A nan, ya ambaci kashi domin kashi ne ginshikin da yake dauke da jiki shi ne babban ginshikin da yake ɗauke da jikin mutum idan yayi rauni to duka gaba ɗaya jikin mutum ma zai ainihin saki ya sakwarkwace saboda shi ƙashin shi ke ɗauke da sauran gaɓoɓi na jiki kuma mafi ƙarfin mafi abin da ya fi ƙarfi a jikin mutum shi ne ƙashinsa to idan har shi ƙashin ya yi rauni ta kaga sauran abubuwa ma kenan duk sun yi rauni idan har ƙashi wanda shi ne mafi ƙarfin abu a jikin ɗan adam ya yi rauni to sauran jikin nasa ma gaba ɗaya sun yi rauni shi yasa ya ambaci ƙashi don ya nuna maka gaba ɗaya jikinsa ya yi rauni kuma ya kawo al'azam da sigar mufuradi yana nufin jinsin kashi saboda ya kunshi dukkan wani kashi a jikinsa sauraka yana cewa ƙasusuwa na sun yi rauni za mu ga yadda ya ƙarfafa jumlar da abubuwan ƙarfafa magana a larabci guda biyu na farko inna na biyu jumla ismiya da inna da jumla da take farawa da suna a larabci suna nuna maganar an karfafa ta an yi ta da wato da karfi ya ce inni wa hana al'azumu minni inna ce ta shiga cikin suna wanda shi ne wannan ya'ul mutakallim ɗin saboda aka jumla ce da ta fara da inna lalle kuma sannan jumla ce da aka gina ta da suna ba da fi'ili ba wanda wannan duk suna daga cikin mu'akkidat a maganar larabci me yasa ya karfafa maganarsa irin wannan karfafawar ya ubangiji lalle jikina yayi rauni kasusuwa na sun yi rauni dan yayi ikirari ya nuna wa Allah subhanahu wataala cewa ya fa kai wasu shekaru na tsufa wato shekarunsa sun ja da yawa sun tura da yawa abu ne sananne da yawa daga cikin tsofaffi ba kasafai sukan yi ikirarin da cewa sun tsufa ba ba kowa ne yake yadda ya tsufa ba ce yaro kakka ganna haka kakka ganna haka kaga wani na tsufa ba fa zan tabu ba to kaga baya nuna ya koyi rauni tare da shi gashi da raunin amma ba lalle ya nuna yana da raunin ba to anan annabi zakariya alaihi salam ya nuna wa Allah subhanahu wata'ala lalle ya tsufa tsufan da ya yi rauni ba don komai don ya nuna wasa a gaban ubangiji ya nuna marerecewarsa cewa ubangiji na jira lokaci mai tsawo ina son ka azarta ni da yaro na kwarai da ɗa salihi ga shi har tsufa ya zo min ina neman fitar da ƙauna ya su ɗeba ƙauna ya kama zuciyata ya ubangiji ka ka agaza mun ka taimaka mun ka yi mun kyautar yaro daga wajenka Allah subhanahu wata'ala ya san abin da yake ciki ya san halin da yake ciki ya san irin yanayin yadda jikinsa ya koma da yadda yake a da da yadda yanzu ya zama ubangiji duk ya san wannan shi ma ya san Allah ya san wannan ubangiji baya buƙatar sai ya ƙarfafi maganarsa kafin ya amince ya yarda cewa jikinsa ya rauni amma duk da haka ya ƙarfafi maganarsa ba don kowa don ya ce gaban ubangiji ana son bawa yayin da yake addu'a ya marerece wa Allah subhanahu wataala Allah ka dube ni yadda na tukurkushe Allah ka dube yadda halin da nake ciki ana son haka yayin da kake addu'a domin yana nuna kamalar khudu'in ka ga ubangiji subhanahu wataala cewa ka kaskantar da kai ka nuna kai baka isa kai wa kanka komai ba in ba shi maka ba ka irin wannan marerecewa abu ne mai kyau a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala don haka yake ƙarfafa maganarsa ba don Allah bai san halin da yake ciki ba sai don ya nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yanzu ba da inda zai je sai wajensa shi kaɗai ne wanda zai iya taimaka masa ya ce wa sha'alar ra'su shaiba kaina ya kama da wutar furfura kalmar ishta'ala ko al-ishti'alu a larabci yana nufin wato wuta ta yadu ce ishta'alan nar wuta ta yadu to anan ya kwatanta furfura da ta feso masa akan sa ko ina ya kwatanta ta da yadda wuta take wato kamawa ta yadu nan da nan ta fantsama to haka ya kwatanta furfurarsa saboda kowace abu kowace daga cikin tana dauke da wani haske furfura tana dauke da haske farafat ita ma wuta haka take dauke da haske shi yasa sai ya kwatanta wannan da wannan amma a cikin larabci ana da irin wani kwatance da ake kira isti'ara makniya wato a shafi al-mushabbah bihi a shafi adatu tashbih babu al-mushabbah bihi ba a fadutar ba nan, babu abinda ba a kawo kalmar nar ba nan, babu kalmar wuta ita ce mushabbah bihi ita da ita kai kwatancin amma ba ambace ta ba sannan kuma ba ambace adatu tashbih ba yayin da za ka ce wane kamar kaza ne wannan kamar ɗin shi ita ce a daɗin da take nuna wato kalmar da take nuna cewa kwatance kake yi to a ita ma a nan ba ambace ta ba don an shafe su to wannan ita ce laraba suke kira malaman balaga suke kira al-isti'ara al-makniya isti'ara ce tare da kinaya tare da kinaya a cikinsa wato gaba ɗaya ya mai da furfurar ta zama ita ce wutar mai take ci kansa ta cinye duhun wato bakin gashin kansa gaba ɗaya ya koma ya koma fari nan da ya nuna maka cewa gaba ɗaya kansa ya zama fari fat kansa ya zama fari fat bai ambaci gemunsa ba saboda galibi furfura ta kan fara daga gemu ne kafin ta je ta sai ta gama cinye gemu gaba ɗaya sannan take shiga kai ta bazo kan. to saboda ka in har ya ce kan gaba ɗaya ya zama farifat kaga min babu aula gemunsa kenan ya zama farifat shi yasa ba a ma ambaci abin nan ba to ce ta'alar ra'su kai ya kama to rika ce da me ya kama da wuta sai ya ce shaiba da furfura saboda ka wutar furfura ce ta bibiye shi a ko'ina kuma aka jingina ishti'alin zuwa ga ga kan maimakon a ce ishta'ala shaibu ra'si sai aka ce ta'alar ra'su shi kan ne gaba ɗaya kama don a nuna cewa babu wani guri a jikin kan da ba furfurar gaba ɗaya kansa ya yi furfura ya zama fari to wannan shi ma ya faɗi wannan ne kamar yadda ya ce inni wahalar al'azmu minni kamar yadda ya ce ƙasusuwa na sun yi rauni ya faɗi waccan magana domin ya nuna shagwagwabewarsa gaban ubangiji wata wata'ala to haka nan shi ma wasu shi ta'alar rasu shaiba ya faɗa ka dan mara yare cewarsa gaban Allah subhanahu wataala ya nuna ƙasƙantar da kansa da rauninsa a wani gurin a cikin a cikin wannan sura a can gaba aya takwas kamar yadda mu zo ya ce wa qad balagtu min alkibari itiya wato na girma na tsufa na yi tsufa tukuk shi ne balaga min alkibari itiya to na tsufa tsufa tukuk a suratu ari ibrahim ce qad balaga ni alkibaru wato tsufa ya cin min to kamar yana gujewa tsufan amma tsufan ya iya kamo shi ya cin masa to ya faɗi wannan sifofi guda biyu na cewa ga halin da nake ciki domin kowace sifa a nan tana nuna cewa eh, ya kai wani mataki da yana buƙatar lalle taimako yana buƙatar a ce yana da ɗa wanda zai taimaka masa sannan kuma alama ce ta cewa rayuwar ta zo ƙarshe tunda har aka kai wannan lokaci to kawai mutuwa ce ake jira akwai abin da zai bari a bayansa da zai so a ce wannan abin ya dore ya ci gaba ko dai na zurriya da yake kula da su ko al'umma da yake kula da ita zai so a ce wannan abin ya dore to kaga ashe akwai bukatar a ce akwai wani da ya sa wa ido kan cewa zai ci gaba da wannan aikin ga tsufa na matsayinsa na tsufa yana bukatar taimako sannan kuma gashi mutuwa tana kusa da shi yana buƙatar ya samu wanda zai bai gurbin sa bayan tafiyarsa kaga duk waɗannan dalilai ne da za su sa shi lalle ya yi addu'a ya mararece saboda haka ya yi tawassali da rauninsa da gazawarsa wanda wannan kamar yadda muka ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da bawa yake tawassuli da shi a wajen addu'a ka yi tawassuli da rauninka da gazawarka ka nuna wa Allah gazawarka da rauninka wannan wani abu ne da za ka kai wa kamun kafa da shi a wajen ubangiji subhanahu wataala yana daga cikin yanayin da ake karbar Allah yake karbar addu'ar bawa lokacin da ya shiga damuwa ya shiga matsuwa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su ce wane ne yake ansa addu'ar wanda ya shiga matsuwa ashe kaga wanda ya shiga matsuwa yana cikin wani hali da Allah subhanahu wataala zai tausaya masa saboda ka yin tawassuli da marerecewa gaba ga ubangiji subhanahu wataala da raunin da kake ciki da tsananin bukatar ka wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake tawassuli wajen addu'a sannan sai ya ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma ban zan marashin sa'a ba marar rabo game da addu'arka game da roƙonka wato malamai sun yi wa wannan jumla fasara guda biyu lam akun bi du'aika ay lam akun bi du'aika bi du'ai iyaka kha'iban fi waqtin min al-awqat tunda nake a rayuwata ban taba yin addu'a ya ubangiji kai banza da ni ba ya zama da ban ci nasara ban yi sa'a cikin addu'ar da nayi ba ya ubangiji sanda nayi addu'a kullama da'autuka istajabta li kamar yace to sanda na roke ka ya ubangiji kana an samu saboda ka ya ubangiji ina tawassuli da wannan ni'imar da nayi maka wannan addu'an maka an samu ita wasu ka ce a abin da yake lam akun bi du'aika rabbi shaqiya ai tunda nake na taso na zama na kai na sa a gaba kai nake roƙo duk al'amari na to ban taɓa samun matsala wato ina cikin rayuwa rayuwa mai daɗi rayuwa ta ni'ima saboda addu'ar da nake yi a yaushe da kiran ka da nake a cikin dukkan al'amurana ma'anar da bambanci ta farko yana cewa duk sanda na yi addu'a Allah kana an samu da haka an samu wannan addu'ar walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya wato ban taɓa yin addu'a ba na zambanci nasara a addu'ar nan ba duk sanda zan yi addu'a to sai na samu abin da na roƙa wannan fassara ta farko kenan ta biyu kuma saboda yadda nake addu'a ban shiga wata wahala ba a rayuwata na yi rayuwata gaba ɗaya tun daga tasowa ta har zuwa tsufan nan nawa a cikin rufin asiri nake a cikin kwanciyar hankali da ni'imar ka nake wannan shine ma'anar fassara ta biyu wasu malamai sun fi ganin fassara ta biyu din suna ganin fassara ta biyu din ta ba a ce yana gaya wa Allah cewa tun da yake addu'a bai taɓa yin addu'a ya zama na ya yi rashin sa'a ba suka ce bai kamata a ce annabi ya faɗi haka ba saboda ai duk addu'ar da ka yi ba ka tashi da rashin sa'a ba ka zama shaƙiyyar saboda addu'ar momini imma Allah subhanahu wata'ala ya biya masa buƙatarsa da ya roƙa ya roƙi abu kaza Allah ya bashi wannan abu da ya roƙa ko kuma ubangiji ya musanya masa da mafi alkhairin da ya roƙa ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kare shi daga wani sharri wanda ya fi girma ya fi amfani a wajensa sama da a bashi abin da ya roƙa ko kuma ubangiji ya ajiye masa wannan addu'ar tashi sai ya je alkiyama ubangiji ya cika masa mizaninsa da ita to shi kaga babu babu magana shakawa ba wani da zai yi addu'a yana mumini kuma ya yayi zaton cewa zai zama a tsiyace a taɓe a saboda addu'arsa saboda ita kan karan kanta addu'a ibada ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu mu rika cewa ya Allah mun roƙe ka mun roƙe ka amma mun ji shiru wannan babban kuskure ne Allah ba a gaya masa ka wake tilasta wa Allah babu shi ko ka ce Allah ka yi min in ka ga dama ah, to daman ba sai ya ga daman zai maka ba duk abin da ya maka daman ganin daman ne saboda ka ba wanda ya taɓa tilasta shi to ana son ka dace ka dace kada kuma ka ce na roƙe ka na roƙe ka baka ansa ba ya akai ka san bai ansa ba kakka ɗauka abin da ka roƙa ka samu wannan shi ne ansawar tana yi wa a daidai lokacin da kake addu'ar akwai wata wani bala'i gadangadan ya nufo ka ba ka san da shi ba a dalilin addu'arka ubangiji su wani wata ce to a yi amfani da addu'ar ka a kare ka daga wannan bala'in kai ya faɗa maka don ya fi maka alkhairi da a baka abin da kake roƙo wannan bala'in kuma ya zo same ka kana iya roƙon wani abu wannan bala'in kuma in ya sauka da wannan abin duk ba za ka ji daɗinsa ba ba za ka ji daɗin abin da duk ka samu ba dukiya ce kake roƙo ubangiji jefo maka wani bala'in wata cuta da sai an kwantar an tayar mai dukiyar za ta yi maka in za a ba da ita duka ka samu lafiya za ka ce a bayar to ubangiji yana iya kare ka daga wata musiba a dalilin addu'arka to ya za ka ce ba a karɓa ba sannan ubangiji zai aje maka ladan addu'ar ka ko da bai maka ko ɗaya daga cikin waɗannan a duniya ba a lahira ka samu addu'o'inka ga sunan manya-manyan lada ne kunshin lada ne akan mizanin a lokacin da kowa yake nafsi nafsi kowa yake ta kansa ka samu tarin tilin lada a cikin mizaninka yayin da kake tambaya a ce maka ai addu'o'in nan da ka rika yi ne da kake cewa ba an saba su ne ga sunan saboda ka babu sanda za ka zama shakiyan a yayin da kake addu'a suka ce to ya kamata a ce wannan shi ne abin da annabi annabi zakariya alaihi yake yake roƙo saboda haka malamai suka ce mustahabbi ne ga mutum an yajma'a baina du'a an yajma'a fi du'a'ihi baina al-khudu'i lillahi subhanahu wa ta'ala wa dhikri ni'amillahi alayhi yana da kyau ga mai addu'a lokacin da kake addu'a bayan ƙasɗantar da kai da za ka yi gaba ga ubangiji to ka haɗa kuma da ambatan ne'imomin da ya maka kamar yadda zakariya alaihissalam a nan ya yi ya ce inni wa hana al'azumu minni wa shita'alar ra'asu shaiba wannan yana nuna yana nuna da shi kansa da nuna rauninsa gaba ubangijinsa sannan kuma sai ya ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ban taba zamowa marashin rabo ba saboda saboda roƙonka wato a rayuwata gaba daya nayi rayuwa da cikin sa'ida saboda roƙonka da nake yi ma'ana ya ambaci ni'imar da ubangiji yayi masa kamar yadda annabi Ibrahim yake cewa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan nema maka gafarar ubangiji na saboda ya kasance mai haba-haba ne da ni wato yake tawassuli da cewa ubangiji daman can yana haba-haba da shi duk sanda ya nufi abu ubangiji yana karba ya bashi to don haka zan yi maka wannan to bawa ya roƙi Allah bayan ya kaskantar da kai ya kuma ce ga ubangiji kamar yadda kai min ni'ima iri kaza iri kaza iri kaza a baya wanda yake nuna yiwa cewa bawan nan bai manta da cewa ni'imomin nan Allah ya masa ba ba ƙarfinsa ba ne ba dabararsa ba ne ba iyawarsa ba ce to wannan abu ne mai kyau malamai suka ce me yasa ya roƙi ɗa me yasa ya roƙi allah ya ba shi ɗa a cikin irin wannan yanayi idan ba manta ba a jiya mun faɗi cewa ya shiga wajen maryam alaihassalam kamar yadda allah ya gaya mana فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه يا سامو مريم عليها السلام cikin wani yanayi gashi Allah subhanahu wataala yana azurta ta yana arzuta ta da arzuka daban-daban iri-iri wanda ba wayanta ba dabarar ta ba ba iyawarta ta ba ta ba ya tambaye ta tace daga Allah ne kuma Allah yana azarta wanda ya so ba tare da hisabi ba wannan ya kara masa ƙarfin ƙarfin gwiwa ya ga cewa to in haka ne me zai sa ya fitar da rai Allah ba zai ba shi da ba saboda ka nan take shi ma sai ya daga hannu yayi addu'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ce Allah ka bani zurriya ta kwarai don haka malamai suka ce Ibnul al-arabi a cikin littafin sa ahkamul qur'an yake cewa ya roƙi Allah saboda abubuwa guda biyu ko dan fuskoki guda biyu fuska ta farko annahu du'a'un li izhari li izhar da'ahu li izhari dinihi wa ihya'i nubuwwatihi dan ya dan nan idan ya taso ya ci gaba da bayyana addinin sa ya ci gaba da raya wannan annabci na zakariya alaihi salam wa mudha'afati ajrihi kuma ci gaba da ninka masa ladansa saboda alwaladu min kasbi abihi duk yaron da ka haifa ya zama na kirki to ko ka koma ga Allah duk alkhairin da yaron nan yayi kana da kamasho a ciki baya ga addu'a ta kwarai da zai maka to duk wani aikin alkhairi da yayi to Allah zai baka kamasho a ciki saboda kai ne sanadiyar kai ne sanadiyar samuwar sa kuma kai ka tsaya kai masa tarbiya to kaga zai so ya samu da domin abin da yake dauke da shi na annabci ya ci gaba da rayuwa sannan ya ci gaba da kula da addinin Allah subhanahu wata'ala da ya ta yadawa sannan kuma ya kasance ladansa ya ci gaba da dindinkuwa saboda kaga anan ba duniya ya roƙa ba roƙonsa anan ba ya roƙe duniya ce zalla ba duk abin da ya roƙa din nan za ka samu yana da alaka da abin da ya shafi addininsa da lahirarsa fuska ta biyu suka ce li anna rabbahu qad kana awwadahu al-ijaba ya samu ƙarfin gwiwa saboda ubangiji ya saba masa idan ya yi addu'a ya karba saboda haka ya ce lam a kumbi ika rabbi shaƙiya ban taɓa zamo taɓaɓɓe marashin sa'a a dalilin roƙonka ba to wanda ya ce malam ya ce wannan wasila ce hasana kyawun hanya ce ta tawassuli an ya ta shafa'a bi ni'matin lahi ilai ka nemi kamun kafa da ni'imar da Allah yake maka wajensa ka nemi falalarsa da falalarsa kamar yadda aka ce hatimul jawad wani babban mai mai yawan kyaututtuka hatimul ta'i mutum ne da ya shahara a rayuwarsa da kyauta ana ce masa aljawad saboda yawan kyautarsa ya haɗu da wani mutum sai ya tambaye shi sai hatim yake tambaye saman anta wane ne kuma kai sai wannan mutum ya ce an tallazi ahsanta ilayya a awwal kai ne wanda bara yi min kaza yi min kaza na alkhairi to ya tuna masa alkhairin da ya masa sai ya ce marhaban ta shaffa bina ilaina ce maraba da wanda ya kamun kafa da mu zuwa gare mu to da mu kai kamun kafa kuma gare mu kake nema saboda ya tuna masa ni'imar da ya masa a baya ya ce kai ne kai min wane ne kai ya ce kai ni ne mutumin nan da kai wa kaza da kaza da kaza da kaza bara sai to marhaban biman tashaffa'a bina ilaina wannan yana daga cikin abin da bawa zai kama kafa da shi yace wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i kuma ni na ji tsoron dangi na a bayana al-mawali anan malamai suka ce ana nufin al-aqarib ana nufin dangi waɗanda za su gaji za su gaji mutum ya mutu da sauran asaba wanda za su ci dukiyarsa bayan mutuwarsa daga 'ya'yan babbanninsa da sauransu larabawa suna kiran 'ya'yan baffanni mawali suna kiransu mawali kamar yadda wani mawaƙi alfadul ibn al-abbas yake cewa mahlan bani Amina, mahlan mawalina la tanshubu bainana makana madfuna mahlan bani Amina ku saurara ya ku ƴaƴan baffannina mahlan mawalina ku saurara ya ku mawalina kaga sai kirawo ya'yan baffanninsa da mawalina wanda ne mahallus shahid wasu suka ce almawali ana nufin an annasirun masu taimaka masa to me yasa zakariya alaihi salam yake jin tsoron waɗannan dangin nashi ko waɗanda su za su taimaka suke taimaka masa a yanzu wasu suka ce ai ya ji tsoro ne kada ya mutu su gaje dukiyarsa su cinye ya fi so a ce ‘ya'yansa na cikinsa ko ɗansa na cikinsa shi ya ci gadansa saboda haka ya nemi Allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da ɗa domin in ya koma ga Allah ya ci gadansa Wani Ibn jarir ya kawo wannan ya ruwaito shi daga abdullahi dan abbas amma sanadinsa bai inganta zuwa abdullahi dan abbas ba an ruwaito wani daga abu salih da mujahid wasu malamai suka ce a'a saboda danginsa sun kasance mutane ne da suka yi watsi da sha'anin addini saboda haka yi tsoron idan ya koma ga Allah yanzu shi kadai yake kula da harkar addinin nan yau aka ce ya faɗi ya mutu babu shi babu shakka addini zai ce baya domin ba zai samu gatar da yake samu ba don haka sai ya roki Allah ya bashi wani wanda zai ci gaba da kula da addini da addini da kula da kira ga addini bayansa to wannan magana ita ce tafi karfi a gurin da yawa daga cikin malamai saboda annabawa ba a cin gadon dukiyarsu kuma sun yi girman da ba za su tsaya har suna ta roƙon Allah kada su mutu wani cinye gadin duke su ba annaba sun yi girma sun fi ƙarfin wannan saboda haka ba ana nufin wirasatul mal ba ana nufin wirasatul ilmi wa nubuwa da zai gaji ilimi zai gaji annabci zai tsaya da al'amuran addini ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu ma'ashir al-anbiya la nuras ma tarakna sadaqa hmm. mu jama'ar annabawa ba a cin gadan mu wato ba a cin gadan dukiya da muke bari abinda duk muka bari sadaka ce sai da a ciyar da talakawa a ciyar da mabiya amma ba a gadan dukiyar da muka bari saboda haka abinda annabi nuh annabi zakariya alaihi salam yake nufi anan yana cewa ina jin tsoron wanda zai jibinci al'amarin bani isra'ila bayan mutuwata kada ya tsayawa ya ci gaba da abin da ya kamata ya ci gaba da shi ko kuma kada su waɗannan da za su riƙe al'amarin bani isra'ila bayana ya kasance ba su ci gaba da kula da bani isra'ila ta fuskar addini da tarbiyya ba su watsar da batun kira zuwa gare ka batun abauta maka a yi maka biyayya nan yana nuna cewa duk waɗanda suke gabansa bai ga alamar akwai wanda zai kula da addini ba bayan ya mutu saboda haka kaga anan zakariya alaihi salam tausayin al'umma ce ta sa yake wannan addu'a nasiha ga al'umma ce ta sa yake wannan addu'a ba wata maslaha ga kansa ba sauraka bai nemi da ba don wata maslahar shi kansa kamar yadda mai neman da don wata maslaha ta duniya yake nema shi yana neman da ne don maslahar addininsa don maslahar al'ummarsa kaga da bambanci sauraka yana jin tsoron ah, musulunci ko addini ya lalace bayansa kamar yadda muka faɗa a baya gidansa inda ya fito gida ne na mutanen kwarai mutanen kirki kuma sun gaji halin kwarai Allah subhanahu wataala ya sanya annabci da manzanci a wannan gida saboda ka yana fatan idan aka samu wani daga cikin wannan gida ya fito daga tsatsansa to wannan alkhairi zai ci gaba zai dore ya ce wa kana timra'ati akhira kuma matata ta tabbata bakarara ce wato akir ita ce matar da take juya ba ta haihuwa ko dai saboda tsufa ko kuma daman can ita ba mai haihuwa ba ce ko dai saboda tsufa ta daina haihuwa ko kuma a'a daman can tun da take ba ta haihuwa saboda wata matsala da take tattare da ita shi matarsa tun da take ma bakararance shi yasa cewa kanat ta kasance daman can shi yasa a wani gurin Allah subhanahu wataala cewa aslahna lahu zawja muka gyara masa matarsa wato da akwai matsala tattare da ita ta rashin haihuwa sai muka gyara masa ita muka bashi biya masa bukatarsa fa habli min ladunka waliya don haka ka bani kyautar waliyan magaji daga wajenka wato daga falalarka daga taskarka to wasu malamai suka ce anan bai ce fahabli min ladunka walada bai ce su ce wahabli min ladunka waliya ce bai ce da ba suka ce saboda bai saboda wai ya dubi tsufansa da matarsa baya tunanin ta hanyar su ne za a samu wanda zai kula da bayansa a dai samar masa wani ko daga ina ne ne cikin dan yan uwa ko cikin mabiya ɗalibai almajirai a samar masa ne wani wanda zai ci gaba da riƙe wannan kambi shi yasa bai ce walada ba to amma suratu ali imran cewa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba so cewa ba ɗayan roƙa ba waliyan ba yana nufin ɗa ba akwai rauni ga wannan magana saboda can ya ambaci zurriya cikin suratul anbiya rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisi ya ubangiji kakkaban ni ɗaya kwal daga ni sai matata ba ɗa balle jika kaga ya bashi fardan ba yana nufin jama'arsa ba yi jama'arsa suna nan yana nufin gidansa daga shi sai matarsa sauraka shi kadai ne yanzu in ya zo baya nan shi kenan to amma ka duba ladabi na annabin Allah ce rabbi la tazarni fardan sai ya ce wa anta khairul warithina dan kada azaci kamar yana jin ba Allah ba zai kula da bayansa ba ne su da sai da ɗa a Allah shi shine fiyayyen masu gado saboda ka yana da tabbaci ko bai bashi ɗa ba in ya so tsara addinin nan zai tsare shi ko ba ɗa saboda ka sai ya ƙara da kairarwa da warithina Allah ba ina faɗar haka ba ne don ina ganin kamar ba za ka tsare bayana ba a kai ne fiyayyen masu gado saboda ka za ka tsare bayana amma ya ubangiji ka bani wannan zurriya tsaye ba Ah, an ce a lokacin da yake wannan addu'a ya kai wajen shekara sa’in da wani abu sauraka babu abin mamaki kamar shi ya nemi haihuwa kuma musamman ma idan muka ƙara tana cewa wani abu ya gani ai da ya keta al'ada ya keta alkawarin kauniya fin da aka saba gani ya ga mace a guri a killace kuma ga ni'imar Allah tana sauka a wajenta ba wani ne ya kama ta ba to in haka ne ashe shi ma Allah zai iya bashi ko ba hisabi ko ba sababi saboda me zai hana ya roki ya roki Allah ya bashi da shi a karan kansa da matarsa wacce take bakarara Allah ya ba su da ba abin da zai hana kuma shi yana daga cikin manzannin Allah ya san cewa ubangiji subhanahu wataala yana wa annabawa ni'imomi daban-daban shi yasa yace billadunka Milladunka daga wajenka komai daga wajen Allah yake babu wani abin da yake wakana ba daga Allah ba komai daga gare shi ne to me yake nufi da milladunka wannan indiya ce khassa yana nufin wata baiwa ta musamman ta musamman shine ka bani ɗa ko da kuwa babu sababin samun ɗan ko da tsufa ko da matata tana bakarara ba ta haihuwa ka bani da saboda ka wannan laduniya ce khasa ba laduniya amma ba ba laduniya amma komai daga Allah yake ma bi kun min ni'matin fa min Allah ma asabaka min hasanatin fa min Allah komai daga Allah yake saboda ka laduniya anan yana nufin ta musamman shi ne ka ba ni da ba tare da wato tare da matata ba ta haihuwa juya ce ka ba ni da tare da na tsufa ita ma ta tsufa kuma ku duba sai amfani da kalmar hab kai wato alhiba tana nufin kyauta kanta kalmar hiba tana nuna maka ya sallama wa ubangiji cewa dabararsa da wayensa duk ba za su ba shi ba kyauta ce daga Allah kuma haka ‘ya'ya suke ‘ya'ya kyauta ce daga Allah kamar ce fa habli min ladunka rabbi habli zurriyatan tayyiba shi yasa mu'mini suke addu'a rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun shihab kai mana kyauta yahabu liman yasha'u إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم, أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما saboda haka ɗa daga Allah kyauta ce kyauta ce ubangiji yake yi ma wanda ya ga dama saboda ka yana iya ba ka ƴaƴa maza ya ba ka mata ya hada maka wani kuma ya sanya shi ba karara ne ba ya haihuwa duk wannan kyauta ce daga Allah shi yasa idan Allah subhanahu wataala yi maka wannan kyautar karbe ta da hannu biyu ka alkinta ta alama ce ta godiya ga ni'imar ubangiji da yayi maka wanda Allah zai ba shi ƴaƴa ya tozartar da ƴaƴan nan ba tare da irin su kan hanyar Allah ba to wanda ya tozartar da kyautar da ubangiji subhanahu wataala ya masa ubangiji ya masa kyauta da ba kowa cikin bayansa ya yi ba ga shi nan annabin Allah ne yanzu roƙo yake da cewa ga ubangiji a bashi kai ba wani roƙo ba cewa da kai Allah ya ɗauka ya baka to ashe baya dacewa Allah ya baka ɗa ka yi kai masa rubansa kai narka shi ka yi watsi da shi ba za ka kula da cinsa da shansa da tarbiyyarsa ba da iliminsa wannan tozarta kyautar Allah ce mu a yanzu wannan kyauta da ubangiji yake wa bayansa ba ma daukar ta hannu yadda ya kamata muna manta cewa kyauta ce ubangiji ya maka Allah ya baka ɗa yayin da ya hana wasu suna ta addu'a ba inda ba su shiga ba wasu gashi Allah ya ba su ya mallaka musu dukiya ya mallaka musu da abin da suke su amma bai ba su ɗa ba ba inda ba su shiga ba sama da ƙasa suna neman ɗa kai Allah ya baka surututu amma ka watsar da su baka kula da su baka damu da tarbiyyar su ba baka damu da ilimin su ba baka gudanar ina suke zuwa ina suke dawowa ba baka damu da suwa suke zama ba suwa suke abota abu shakka anan ka tozarci kyauta da ubangiji ya yi maka saboda ka mu duba mu ga kalmomin da Allah subhanahu wataala yake amfani da su annabawansa suke amfani da su wajen sha'anin ɗa da suke roƙo a gurin Allah bayan Allah na gari hablana min azwajina kai mana kyauta daga matanmu wa zurriyatina da ƴaƴanmu qurrata a'yun abinda zai faranta mana rai ka ba mu ƴaƴan da za su faranta mana rai yarithuni wa yarithu min ali yaqub wannan wata sifa ce ta dan da yake roƙo da zai gaje ni ya gaji iyalan yaqub wato zurriyar yaqub a qira'ar amr da kisa'i suna ɗaure waɗannan fi'ilai guda biyu yarithni wa yarith min ali yaqub wato sai zama jawab ne na talab jawabul talab fahabli ni. an san cewa jawabin talab yana zuwa majzum a ka'idar larabci yana zuwa a ɗaure saura ka sai zama jawab ne amma sauran makaranta su su goma ɗin sun karanta shi da rufa kamar da muka gani a nan kira'ar wannan ruwayar hafs ya wa yarithu sai zama jumla ce da ta zo sifa ta waliyan waliyan ya rizu ne magaji wanda zai gaje ni ko yaro wanda zai gaje ni ya gaji annabtasa shi ma ya zama annabi annabta ba a gadatta don mutum mahaifinsa annabi ne ba dole ya zama annabi ba ba da ka bada duk annaba ne mu ko ba 'ya'yan annaba adam muke ba da ana gada annabta duk bukan munan annabawa ne eh uban ɗan adam na farko annabi ne uban ‘yan adam na biyu annabi ne manzo shi ne annabi nuhu salam bayan Allah ya yi ruwan tufa ya saki ruwan tufa na duk duniya ba an mutu ba hmm. Allah ce waje Allah humul baqin ya zama zurriyar annabi nuhu su suka yi saura kaga da mu ma nan ana gadan annabta da za mu ce annaba ne mu kuma manzanni to sai dai gadon annabtar da ake sai dai a gaji ilimin annabta ilmun nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ulama warathatul anbiya وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما فمن أخذه فقد أخذ بحظ wafir. annabawa malamai magadan annabawa ne saboda haka sai dai a gaji ilimi a gaji hikima a gaji addini amma ba a gaji shi annabcin ba shi annabci Allahu أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس zaɓi ne na Allah subhanahu wataala shi ya san waye zai zaɓa ya bawa ya zai zaɓa ya bawa saboda ƙuraisha suna cewa ya za a yi za a ba da annabci a rasa wa za a ɗauka sai wani da maraya ga manya-manyan mutane ga su abu jahal ga su alwalid ibn al-mugira ga manya-manyan mutane da ake tsoron sai a ɗauko wannan marayan kawai a ba shi annabci والله أهم يقسمون التي أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رامر وبنجي سوسكي رباتا ba ga sunan ba a junansu wani yana da kuɗi wani baya da shi wani yana da mulki wani baya da shi to don mai annabcin Allah ba zai ba wanda ya ga dama ba sai su ne za su ce a ba mu wani ka a ba mu wani saboda ka ita annabcin ba za a gaje ta ba amma za a gaje ilimin annabcin wanda shi ne abin da ake tsammanin yana roƙa ko da bai zama annabi ba to alaƙalla ya gaji ilimin annabcin ya gaji hikima da take cikin gidan annabci ah, alhafiz ibn kathir alaihi rahmatullahi a cikin tafsirinsa ah, yake cewa wajhu khawfihi abinda yasa yake jin tsoro ce ni khiftul mawaliya ce abinda yasa yake jin tsoro khashiya an yatasarrafu min ba'dihi fi an-nas tasarrufan sayyi'an yana jin tsoron ya koma ga Allah danginsa su karɓi wannan matsayi da yake kai tunda shugaba ne babba ne a cikin banu isra'il in ya mutu wannan kujerar tashi za a ɗauko wanda cikin danginsa a bashi tunda baya da kowa to su kuma sun zo su ta mulkin kama karya su yi ta abin da suka ga dama saboda 'yan gado ne saboda ka fasa'al Allah waladan sai ya roƙi Allah ya ba shi ɗa ya kunu nabiyan min ba'dihi da zai zan annabi bayansa li bin bi nubuwatihi dan ya ci gaba da yi musu jagoranci da annabcin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi da abin da aka yi masa wahayi Allah ya ansa masa addu'arsa yace ba wai yana jin tsoron kada magada su gaje dukiyarsa bane yace annabin Allah ya fi karfin a ce wai ya zauna yana ta addu'a yana ta addu'a yana mararecewa wai saboda kada in ya mutu danginsa su gaje dukiyarsa annabin Allah ya fi karfin haka yace wannan yana mayar da martani ne ga masu hujja da wannan ayar akan cewa annabawa ana gadan su akwai cikin wasu waɗanda suke cewa annaba ana gadan daga ciki akwai a masu ana gadan dukiyar annabi in ya mutu da haka suke rigima akan cewa sai na abubakar da sauran sahabbai sun cinye dukiyar annabi sallallahu salama ba su danka ta ga na Fatima ba to suna hujja da wannan cewa ga shi ma annabi zakariya ai yana roƙon Allah ya bashi magaji a shi ana gadar annabawa wawarisa sulaimanu daud ce Suleiman ya gaji annabi Dawud ce ya gaji dukiya to shi ne yace a'a annaba sun fi karfin a ce wai suna roƙon Allah ya ba su ɗadan ya gaji dukiyarsu wannan sha'ani ne na masu harka ta duniya amma ba sha'ani ita masu harkar lahira irin annabawa ba ci abu na biyu shi kansa zakariya ya tara wata dukiya ne an ce muku zakariya yana cikin annabawan da aka ba su dukiya aka ba su duniya aka ba su kuɗi a nabi zakariya kana najjaran kafinta ne ya akulu min kasbi yadihi sai yaje je yayi sassaka yake samun abin da zai ci kafinta da irin zamaninsa ba kafinta irin namu na zamani na dan gayu ba kafinta na sassaka ya sassaka wannan ya kafa wannan ya kafa wancan wannan ita ce sana'ar annabi annabi zakariya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce zakariya kafinta ne to sauraka irin wannan ba a tunanin cewa ya tara wata dukiya har zai zo ya tsone masa ido ce ya Allah gashi na tara dukiya kuma na tsufa zan mutu kan waɗannan dangin na 'ya'yan baffanni su cinye min dukiya wannan ko kusa ba za a kawo wannan ba kuma sannan mutum ne zahidi mutum ne mai gudun duniya banda ibada ba abin da ya sa a gaba sannan abu na uku annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin da yake mutawatiri ce la nura ba a cin gadan mu ma tarakna fa huwa sadaka abinda muka bari sadaka ce a wata ruwaya ta tirmizi nahnu ma'shar al-anbiya mu taron jama'ar annabawa saboda haka ba yana magana akan kansa bane kamar da wasu suka ce ai yana nufin shi kadai don haka za a iya cin gadon akwai cikin malaman sunna wanda suka ce annaba ana iya cin gadon su annabi ne ba a cin gadon sa suka ce nahnu ma'ashir al-anbiya yana nufin kansa ba haka bane yana nufin duka annabawa ba a cin gadon su saboda ka kaga ashe dole ne da yace fa habli min ka waliyan ka ba da ya risuni mu ɗauka gadon nan da yake roko gado ne na ilimi gado ne eh, na annabci gado ne na hikima da da'awa da kira zuwa ga Allah ba gado ne na dukiya ba insha Allah a karatu na gaba za mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh